Ќе отвориме на почеток во Евангелие според Јован, во четвртото поглавје, оно омилено поглавје на светраолгица, каде што е средбата на Исус со Самарјанката, и ќе прочитаме еден дел, кој што еден мал дел од таа конверзација меѓу Исус и Самарјанката, за да не воведе во темата. Значи, Јован четврта глава, од 19 стих. Ќе читаме. Жената му рече, значи сабрајанката му вели на Исуса, Господине, гледам дека си пророк. Нашите татковци му се поклонуваат на Бога на оваа плаја, на планината Герази. Таму имаме олтар, жртвеник, таму му се поклонуваме на Господа. А вие, вие, евреите, велите дека Ерусалим е местото каде што треба да се поклонуваме ова е на некој начин во корелација со следната поука, значи кому му се поклонуваме, тоа ќе ни биде темата за обработка во наредното тромесечие. Исус и рече, еве како Исус и одговара, верувај ми, жено, дека иде часот кога не ке му се поклонувате на таткото ниту на оваа планина, ниту во Ерусалим. Вие не знаете на што му се поклонувате. Проблемот, значи, кај вас И воопшто проблемот не е местото на поклонување, проблемот е тоа што вие не знаете на кого му се поклонувате. Ние знаеме на што и на кого му се поклонуваме, зашто спасението доаѓа од јудејците. Но доаѓа час, 23 стих, и веќе е тука кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на таткото во дух и вистина, Зошто таткото сака такви поклоници. Какви поклоници сака нашиот татко? Такви кои што му се поклонуваат во дух и вистина. Не дали е Ерусалим, дали е гората Герази. Полоку битно е тоа, односно и воопшто не е битно, местото на поклонение. Нешто друго е побитно. духот и вистината. Чи, некои велат, па не, не битно што веруваш. И те така, како е битно? Треба да му се поклониш на Бога во вистината. Меѓутоа, што и ако имаме само вистината, а му се поклонуваме во некој друг дух, погрешен. И тоа не вреди. Вистината можеме да ја знаеме и да ја имаме и на, изуст да кажуваме стихови се, тоа, ако немаме Духот Божи ако не се поклонуваме во тој дух во кој што бара Бог и треба да му се поклонуваме, ќе видиме и кој е тој дух понатаму, тогаш и тоа не вреди. Затоа на Бога му се мили такви поклоници, кои што му се поклонуваат во дух и во вистина. Сега ќе прочитаме некој цитат од Елен Вајт. Првиот се наоѓа во копнешот на вековите, 189-та, мислам дека се оригинални страници, ако некој сака да запише. Вели Елен Вајд, овде е објавена, значи Исус на Самарјанката ја објавува истата вистина што му ја открил Исус и на Никодима. А тоа е вистината запишена во Јован 3.3, кога вели, му вели на Никодима, вие треба наново, ти треба наново да се родиш од озгора, од небото, ако сакаш да влезеш во Божито царство. Луѓето не стапуваат во заедница со небото, барајки некоја света гора или храм, како што денеска не ги има такви. Па одат во Иерусалим, па одат под стапките на Вија Делароса, нели, каде Исус одел, па се крштеваат во Јордан и стануваат аджи. Не, тоа не се вистински Божи поклоници. Значи, луѓето не стапуваат во заедница со небото, барајки некоја света гора или храм. Верата не смее да се ограничува на надворешни облици и обреди. Значи, ние денеска имаме обред. тоа, ако тоа го ограничиме на самиот обред, ништо не сме направиле. Сама, само верата што доаѓа од Бога, води кон Бога. Тоа е таа вистинска вера, Кој што не се ограничува на надворешни обреди, облици на места, свети места, храмови, свети гори, она света гора, Грција така наречена. Кажавме што е битно. Од дух и вистина. Сега ќе отвориме во Битие четврта глава. Имаме во Битие четврта глава на самиот почеток двајца поклоници, два олтара, двајцата донесуваат, даруваат, жртвуваат, како што нели Јани го и стихот, едниот му жртвува на Бога, а на другиот жртвата не му е примена од Бога. Очигледно не му жртвувал на Бога. Станал збор за Каин и Авел, познат ни е случајот. Значи, е четврта глава, ке читаме од први стих. Да се подсетиме на настанот. Адам ја позна својата жена Ева и таа зашни го роди Каина. Каин е првото, првиот син, чина Адам и Ева за кој што тие се надевале дека ќе биде петениот Месија. Сеќавате во трета глава Битие, 15 стих, кога Исус им го проповеда Евангелието им вели дека ќе дојде семето. Па рече, ева вели, добив машко чедо со помош на Господа. И патем речено, сите чеда, што, <laughs> што луѓето ги добиваат, ги добиваат со помош на Господа. Ако Господ ја затвори утробата, ништо од тоа. Потоа го роди Авела, братот Каинов, значи Авел како втор син. Авел стана сточар, а Каин земјоделец. И еден ден Каин му принесе на Господа жртва од плодовите на земјата. Значи, представици, патличени, не знам сега, <laughs> вака еден наш македонски аспект зборувано, еден, а, значи, од плодовите на својата земја, а и Авел принесе од првородените на својот добиток и од мрсното. Господ погледна милостиво на Авела и на неговата жртва и ја прими неговата жртва, а ни поглед не сврте кон Каин на неговата жртва. И поради ова Каин се, ке се налути, ке скокне на својот брат и ќе го убие. Првите 20 браќа, видите, грео, значи, како силен замав взима уште на самиот почеток. Едниот одгубива другиот. Веднаш имаме убиство крвопролевање. И тоа затоа што на едниот жртвата му била примена од Господа, на другиот не. И овој се налутил. Што имаме овде? На кого му жртвува Каин? Кој, кој е проблемот? Зошто, зошто Каиновата жртва не е примена? Ќе отвориме во Исаија. Исаија прва глава, она страшна глава, би кажал, страшен опис, опис кој што се однесува на Јудеја, на Јерусалим, опис на, за, за израелците, и кој што, еве во деветиот стих, значи Исаија прва глава девети стих, Бог ги споредува со, со Содом и Гомор. Како флотта. Ако не ни беше оставил Господ на воинството остаток, ќе бевме како Содом слични на Гомор. Со други збори фала на Бога на тој мал остаток. Останатото се е Содом и Гомор. И понатаму продолжува од 10 стих. Чујте го Господовото слово Содомски главатари. Бог им се обраќа на израелци. Содомски главатари. Послушај го законот на нашиот Бог, гоморски народе. Зошто ми е мноштвото ваши жртви? Говори Господ. Сит сум од овенски паленици и од мрсното на згојните тели. Пазите, знаеме да кажеме и јасно е, и тоа спаја во тоа, дека Каин требало да принесе крвна жртва, а тој принел, како што кажавме, крставици под лизот, плодови од својата земјоделска работа. И тоа не е само тоа проблемот кај Каин. Продолжуваме понатаму. И крвта ми се згади од бикови. видете, Бог дори и крвна жртва му пренесуваат и тоа купишта. Бикови, јагниња, на Бога му се гади од таква жртва. Од таков принос. Кога доаѓате да ми го видите лицето 12 стих, кој од вас бара да гази по моите предворја? Прекратете да ми ги носите ништожните приноси. Ништожни се таквите приноси, вели. Темјанот го замрзи. Млади месечени саботи собори не поднесувам празнување и беззаконија. Вашите млади месечени празници ги мразам од сета душа. Пазите, Бог да каже вако нешто. Вашите празници, вашите саботи, млади месечени ги мразам од сета душа. Што е проблемот? Тешки ми се, не можам да ги поднесам. Кога ги ширите раците за молитва, јас ги одвркам очите од вас. Само ги множите молитвите и јас не ве слушам. Попросто се молите. И молитвени часови може да имате и се, попросто се молите. Не ве слушам. Рацете ви се натопени во крв. Да не читаме понатаму. Што мислите, дали Каин, кога би принел јагне и тој, жртвата би му била примена тогаш? Чи кажавме, да, Требало да биде крвна жртва. Тука веќе од старт сгрешил. Тој принел сосема друго нешто. Зато нормално, затоа што знаеме дека тоа јагне треба да го символизира ветениот Месија. Јагнето Божие кое што ќе ја пролее својата крв на крстот Голготски за гревоите на целиот свет. тоа и нешто друго. Многу е битен ставот и односот што го имате кон Господа. Еве да видиме што е клучното кај Авел, што било клучното кај Авел за да биде неговата жртва примена. Отвараме во евреите, послание до евреите, значи од едниот крај па скрос на другиот крај од Библијата, послание до евреите, 11 глава, 4 стих. Еве што е било што било клучното за да биде примена неговата жртва. Преку вера Авел му принесе на Бога жртва подобра од Каиновата, зашто била подобра, кажува стихот преку вера го стори Авел тоа. Преку неа, преку вера, прими сведоштво дека е праведен, зашто Бог посведочи за неговите дарови. И преку вера тој уште зборува, иако е умрен. Авеловата вера се уште зборува. И нам денеска ни зборува. Тоа било клучно кај него. Еве читаме цитат што вели Елен Вајт околу овој случај. Вели, овој, значи, следниот цитат е од Патриарси и пророци, 72 страна. Каин излегол пред Бога, видите сега, со срце полно со незадоволство и со сомневање во ветената жртва. Ние денеска сме овде на света вечера. Дали, вопшто знаеме што представува светата вечера? И дали ние може би дојдовме ова утро со срца полни со сомнеж во ветената жртва, односно веќе дадената жртва во овој случај, во Исуса Христа. И вели со сомнеж во потребата воопшто да се принесува жртва за грев. Кај не чувствувал потреба да принесе жртва за грев. Зошто? Вероятно не се чувствувал грешен. Неговиот принос не бил израз на кајање поради греот. Пазите, ние денеска треба да излеземе пред Господа со принос кој што треба да биде одраз на кајање наше поради греот. Тој сметал, кајен сметал, како и денеска мнозина што сметала дека тоа е само доказ на слабост, да се следи точно пато што го пропишал Бог. Значи, што сега? Бог рекол, морало да биде јагне. А зашто да мора да биде јагне? Важно носам нешто, Е, Му принесувам на Господа. И за своето спасение потполно вели, значи да се подпре. Тој сметал дека тоа е слабост, да се <clears throat> да точно го оди, го, а, го изведе тоа на, на начин како што тоа го пропишал Бог и за своето спасение потполно да се подпре врз страдањето што ќе ги поднесе ветениот спасител. Кај не чувствувал потреба потполно да се подпре врз за своето спасение врз страдањата на Спасителот. Пазде, светата вечера е токму тоа, спортиното мисло. Чувствување потреба да потполно се подпрат на неговите страдања, па затоа ги примаме гроздовиот сок и безквасниот леп. Ако ние можеме сами, што ни треба тоа? Не ни е потребно. Ние, примајќа светот вечера, уште еднаш, ја признаваме потребата од нашиот спасител. Уште еднаш го прифакеме како жртва, достојна за сите наши гревови. Тој, Каин, сакал во своите престапи да биде самостоен, во своите постапки се извинувам, да биде самостоен и да ги истакне своите лични заслуги. Ако сме дошли денеска да приеме света вечера за да ги истакнеме своите лични заслуги, подобро да не ја приеме. Не сакал да принесе јагне и неговата крв да ја помеша со жртвените приноси, туку принел своите плодови од производите на својот труд, своите дела. Неговиот принос повеќе представува израз на доброволен прилог или на нешто што се прави од внимание и милост. И сметал дека со тоа, ова внимавајте, ќе се навратиме на овите, сметал дека со тоа, со тој принос, со краставиците, со патлиджаните, дека што тоа се осигурува себе си божествена наклоност и негово одобрување. Братјани спомна паганизам. Овој концепт, кој што Каин го имал за Бога, е исто паганизам. Паганите му пренесувале на Бога жртви, мада не крставици и подлежани, крвни жртви, ама со која цел? Да го умилостиват Бога. Да добиат божествена наклоност. Пазете, која наклоност ние треба да добиеме кај Бога, кога Павле јасно вели дека тој не засека уште дојка бевме грешници. Кој каква чива наклоност треба да добие? Дали ние Божијата или Бог треба нашата наклоност да ја добие? Што ви изгледа? Читајме понатаму. Каин го послушал Бога само дотолку што подигнал олтарно и принел, принел жртва. Значи, тоа го послушал. И тоа, тоа било само делумна послушност. Пропуштил да го стори оно што било најважно. А тоа е признавање дека му е потребен спасител. И денеска сме овде, затоа што признаваме дека ни е потребен спасител и затоа ќе земеме удел во светата вечера. И уште еден цитат од Христови очигледни полуки, односно од Христови параболи, од 52 страна. Овој цитат се однесува на фарисеот и цариникот. Знаеме на која е ситуација. Фарисеот и цариникот и двајцата, значи како Каин и Авел, доаѓаат пред Бога, излегуваат пред Бога. Значи фарисеот и цариникот представуваат две големи групи луѓе кои доаѓаат да се покажат и да се поклонат пред Бога. Се вели, двете први деца родени на земјата, Каин и Авел, биле двајца први представници на овие две групи. Каин себе си се сметал за праведник и дошел пред Бога носејки само благодарен принос. Не е признавал никакви гревови, не е почувствувал никаква потреба од милост. Ако доаѓаме со таков еден дух, тогаш погрешно место сме дошли. Меѓутоа Авел дошол со крв која укажувал на Божето јагне, дошол како грешник, признавајки дека е изгубен, како и цариник. Неговата единствена надеж била, пазете, неговата единствена надеж била незаслужената Божја љубов. Тоа е и нашата, и треба да биде нашата единствена надеж. Незаслужената Божја љубов. Нема друга надеж. Нема друг начин за да се спасиме освен примајќи ја Божијата љубов и Божјата милост и жртвата дадена на таа милост и таа љубов. Господ ја прифатил неговата жртва, но Каин на неговата жртва не можел да ги прифати. Свеста дека ни е потребен Бог, треба треба, значи свеста дека ни е потребен Бог, дека треба да го признаеме нашето сиромаштво и грев, представуваат прв услов да бидеме прифатени пред Бога. Тоа е првиот услов да бидеме прифатени. Немаме што да се надеваме во некои наши заслуги, ние сме сите грешници и сите се спасуваме по милост, преку вера. И сега која спомнавме овој пагански концепт, Каин имал таков концепт и такво свакење за Бога, очигледно. Тој му носи плодови од својот труд за да го умилостиви Бога. Тоа е паганизам. Така да и ние, кога испаѓаме пред Бог и се фалиме со нешто свое, и сметаме дека на тој начин ќе добиеме, не знам, некоја си поприоритетна позиција пред Бога, тоа е паганизам. Ние сакаме да го умилостивиме Бога. И тоа еве Авел како го свакел, ја свакел жртвата, односно Авел можел со своји очи да го види жртвуваниот Исус на крстот, принесувајќи ја жртвата што ја принел за кланото јави. А, ке читаме во прво Јованово послание 4.10. Прво Јованово послание 4.10. Љубовта е во ова. Не дека ние сме го возлюбиле Бога, Не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку Тој не возлюби нас. Што сега? Што се можеме да принесеме за да добиеме негова наклонност? Ние веќе ја играме негова. Тоа е таа совршена Божја љубов, услов. Тој не сака какви да сме. Нема потреба ние нешто да правиме за да ја добиеме наклонност кај така него. Не. Негово проблемот е тој го направил првиот чекор. Тој ја направил иницијативата да уште кога Адам и Ева сгрешиле, да тој ја придобие повторно <clears throat> нивната и нашата денеска, денеска наклонност. Да ја разбуди љубовта кај нас. <clears throat> Значи, љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите греови. За ова зборувавме доста во онаа серија на предавања околу светилиштето. Еве и сега го срќаваме тоа. Повторно имаме олтар, жртвеник, поклонение пред Бога. Го испрати својот син Господ како жртва помирница за нашите греови. Да се помири со нас. Како да он се скарал со нас. Да он ке се мири. Ама тоа е Божијата љубов, тоа е иницијативата. Па зарем тоа него не не учи Светото Писмо и и нас не не учи во нашите меѓусебни односи, мада кој знае колку се тоа го практикува. Матеј 18.15. Што вели Матеј 18.15? Овие се поврзани, затоа и ги го спомнал во овој стих. Значи, помирувањето всушност значи и придобивање. Бог го прати својот син да биде како жртва помирница за нас и на тој начин да не придобие, да ги придобие нашите срца за Господа. Еве Матеј 18:15 што вели? Ако згреши братот твој против тебе, значи ако брат Зорам ми мене, што треба? Оди, ма не Зорам, ја треба да одам, кај Зорам да го укорам насамо, ова не значи да го искрам, не знам што, не знаеме во каков дух, сето тоа треба да се стори, меѓу тебе и него. И сега видите, ако те послуша, Што значи дека вие сте се помириле. И вели, си го придобил брата си. Ево тој израз. Чи значи, помирувањето значи придобивање, повторно воспоставување на таа зајница. Тоа е она што го сторил Бог, па и со жртвата, пред се со жртвата, значи со оној чин на крстот Голготски. Го даде својот син да биде жртва помирница за сите нас, за да не придобие назад. Значи, не сум јас што треба да го придобиам Бога. Току, обратно е, Бог е тој кој што не придобива нас, прави се за да не придобие нас, така да Каиновиот концепт е сосема погрешен. И затоа Каин го гледа Бог како крут, како многу пара, себичен, диктатор, па сега си велел, па што има сега потреба ја да му носам жртва воопшто, Што има потреба нешто да му носам воопшто? Како да тоа на Бога му треба. Не тоа му треба на Каина. Е што вели Елен, Елен Вет во Патот кон Христа, страна 13. Но таа голема жртва, жртвата на крстот Голготски, не е била принесена за во срцето на отецот, отецот да се разбуди љубов. Че не била принесена жртвата за да разбуди тоа любов кај во срцето на Отецот, кон човекот, или желба да го спаси. Не, не, два пати не е со извичник. И се цитира Јован 3.16, Кото вели, Отецот нас не љуби, но не заради таа голема жртва, току тој се погрижил за жртвата на помирување затоа што не љуби. Е таков е нашиот Бог. Значи, дали е крут, дали многу бара, дали е себичен? Не. Авел имал вистински концепт концепти, сваќање за Бога, и таков треба да имаме и ние, за да принесеме вистинска жртва, на како што Бог бара. Зато што само таа жртва укажува на Христа и само на тој начин ние докажуваме дека сме грешници, дека сме ништожни и дека само можеме да бидеме спасени преку таа жртва. Авел сметал дека Бог е сочувствителен, дека е несебичен, дека е љубов, дека е трпелив. Таков е нашиот Бог. А Каиновиот, кажав, е тотално пагански концепт. Тотално промашување. Значи, ако ние го живееме нашиот христијански живот, па и еве, ако доаѓаме денеска да приме света вечера, а одиме со своји заслуги, Па еве сега ние нешто ќе правиме, некој обред тука, само за да го умилостивиме Бога. Не. Кажавме дека верата не се заснова само на форми, на обреди. Тоа е нешто суштествено, нешто што има во срцето, внатре. И е произлегува од правилното сваќање на нашиот Отец, на Господа имајќи правилен концепт за тоа кој е тој и за тоа дека немаме потреба да ние нешто правиме за да го милостивиме Бог затоа што тој не љуби уште доека бевме грешници, такви никакви какви што сме. Пасте ова, ова одговара на блудниот син, концептот на Кај. Блудниот син, помалиот, па дури и постариот и двајцата, имавме полука скоро и го коментирав тоа, имале погрешен концепт и сваќање со својот отец, својот татко. Затоа се сметале како слуги. Па не едниот му прикипело, па рекол, одам јас. И потоа што се спрема и да направи се што може за да го умилостиви својот татко, ке ти бидам слуга. Само примеме слуга, ништо повеќе. Ама што, што, вели, што, што прави таткото во таа ситуација? воопшто не обраќа внимание на тоа што самото негово доаѓање е било кајање, тоа е очигледно, не обраќа внимание на неговите зборови, ма заборави сето тоа, ти си ми син и ти си наследник. Тоа сме ние на нашиот небесен Отец. И го облекува во таа нова облека, што е символизира Христовата праведност. Тој имал исто погрешен концепт, меѓутоа таа љубов, таа сочувствителност на Отецот, Божјата љубов кој што не укажува секојдневно и не укажа нај, највеќи пред се преку жртвата на крстот Голготски, таа љубов која што треба да поводи кај нас љубов, ама не за да идеме со своите заслуги и заборавек, тоа е кајновиот концепт, пагански концепт. Туку едноставно да сватиме дека спасението е единствено преку таа жртва. Жртвата на Голгот. Еве можеме да спомнеме некои практични работи. Десеток. Зашто даваме десеток? За да го умилостивиме Бога. Знаете, сите наши десетоци овде, не знам колко и да, во која висина да се, не му требаат на Бога. Што ке му се не може он да го заврши делото без нашиот десеток? Или без било кој десеток на било кој верник Па зарем не е цело сребро и злато негово? Давањето на да десетокот и тоа што го даваме десетокот ни треба нам, една на Бога. Зошто? Затоа што целта на давањето десеток, меѓу другото е и да се победи таа себичност. Да, се, да, да искоренеме себичноста која што е вродена карактеристика на една, на една грешна човечка сущност. Значи, десетокот ни треба нам, давањето на десетокот, тој чин, самото тоа ни треба нам, за да ја сршиме себичност. Саботата. Што е саботата? Со саботата, како ја држаме ние саботата? Дали, еднаш скјава да кажав, дали ние сме христијани, а, имаме верување, како да кажам, адвентисти на црвено светло на семафор. Знаете како, како се чувствувате кога <laughs> едва и чекате, па сега и со тие брчаници што ги има, полесно, да може да се опуштите, што знаете уште колку време има, ама едва и чекате да, да, да светне тоа жолтото, па дори не да чекате ни зелено, да светне и да, да јурнете. Дали ние така ја држиме сабота, едва и чекаме вечера 8.15 тамо да, да заврши и ајде секој по својот бизнес и па зарем саботата му треба тоа држање на сабота му треба на Господ или не треба, не треба на нас? Што е саботата? Човекот е даден за саботата или саботата е дадена за човекот? Пазите, тоа е дар Божи. Не само да одмориме физички, него да влеземе во тој покој Божи. А покој Божи значи да се одмориме од своите дела. Како и тој од своите. И да не одиме понатаму. Значи, Нам ни е потребен десетокот. Нам ни е потребна саботата. Нам ни е потребна жртвата на Голгота. Нам ни е потребен овој обред што ќе го обавиме. Е на Господа. Нам ни е потребна таа сладка чаша, што ќе ја пиеме, и тој бесквасен леп. Нам ни е потребен. Е на Господа. Да излеземе сите со тој дух. Да му се поклониме на Господи денеска пред овој свет чин во дух и во вистина. Свакајки дека сме грешници, дека сме ништожни, дека немаме никакви своји заслуги, дека сите заслуги му припаѓаат на Исуса Христа. И само преку неговата жртва се спасуваме. Нека му е слава на Бога за тоа изворено дело, за тоа прекрасно дело, за планот на спасението и жртвата Голготска. Амин.